บุ๊กทูสิบเอ็ดอักระอักระเดือนมหิเนมหิเนมกราคม January January กุมภาพันธ์ Februari Februari มีนาคม March March เมษายน April April พฤษภาคม May May มิถุนายน June จูนมีอยู่หกเดือนเฮสหามหินเนอาเหตเฮสหามหินเนอาเหตมักกะลาคมกุมภาพันธ์มีนาคมจัน j a n เฟบร f วารีมาร์ชจัน j a n u a r เฟบร r วารีมาร์ชเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน April May June April May June กรกฎาคม July July สิงหาคม August August กันยายน September September ตุลาคม October October พฤศจิกายน November November ธันวาคม December December และยังมีอีกหกเดือนด้วยเฮสุดทาสหมหินเาอเฮตเฮสุดทาสหมหินเาอเฮตกรกดาคม สิงหาคม กันยายนจลยออ July August เบอร์ m b ล r j ออ y August s e p t เบอร์ ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม October November December October November December